إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا Ey Resulüm! Şüphe yok ki biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a ise Zebur'u verdik. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Hem öyle peygamberler gönderdik ki elbette kıssalarını daha önce sana anlattık. Ve öyle peygamberler de var ki kıssalarını sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile ses, harf ve kelimelere muhtaç olmadan vasıtasız bir hitap ile konuştu. Rusulen mübeşşirine ve munzirine li'ellâ yekûne linnâsi alallâhi hücceh li'ellâ yekûne linnâsi alallâhi hüccetun ba'del rusul ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Biz müjdeleyiciler ve aynı zamanda korkutucular olarak nice peygamberler gönderdik ki o peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri, mazeretleri olmasın. Çünkü Allah aziz, kudreti daima galip gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. لكن الله يشهد بما أنزل بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا Onlar senin peygamberliğine şahitlik etmiyorlar. Fakat Allah sana indirdiği Kur'an ile şahitlik ediyor. Onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de sana şahitlik ediyorlar. ve şahit olarak Allah yeter. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâh Şüphesiz ki inkar edip insanları Allah yolundan men edenler gerçekten haktan uzak bir dalalet ile sapmışlardır.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 Onlar orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. Bu ise Allah'a göre çok kolaydır. Ya eyyühen nas kad ca'akumur rasul bil hakki min rabbikum fe aminu hayran lekum ve in تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Ey insanlar!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 Dininizde haddi aşmayın ve Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve onun tarafından yaratılmış bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi hayrınıza olarak bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak da Allah yeter.'' لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم إليه جميعا Sizin batıl itikadınıza rağmen Mesih İsa Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve Allah'a yakın melekler de çekinmezler. Kim ona Allah'a kulluktan çekinip büyüklük taslarsa artık bilsin ki Allah hesabını sormak üzere onların hepsini huzuruna toplayacaktır. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Fakat iman edip salih ameller işleyenler var ya, artık onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve lütfundan onlara ihsanını daha da artıracaktır. Ve kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara gelince onları da pek elemli bir azap ile cezalandıracak ve onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Ya eyyühen nasu kad Şüphesiz size Rabbinizden bir delil, peygamber geldi. Ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما İşte Allah'a iman edip ona dinine sımsıkı sarılanlar var ya artık Allah onları yakında tarafından bir rahmet ve bir lütuf içine koyacak ve onları kendisine giden dosdoğru bir yola hidayet edecektir.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 De ki, çocuğu ve babası olmayan kimse hakkında Allah size şöyle fetva veriyor. Çocuğu olmayan bir adam ölür de aynı babadan bir kız kardeşi bulunursa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Eğer kız kardeş ölür de onun, o ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, artık o geride kalan erkek kardeş ona tamamen varis olur.'' Fakat o adamın varisleri iki kız kardeş iseler, bu durumda bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve geride kalanlar kadın ve erkek olarak birçok kardeş iseler artık erkeğe iki kadın hissesi vardır. Bu hükümlere uymazsanız şaşırırsınız diye Allah size bunları açıklıyor. Allah ise her şeyi hakkıyla bilendir.''